Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Mevzun temail yani nazarlıklar inşallah konumuz Şimdi temail buraya yazdık zaten temail tarafı için nazarlıklar Ne olduğu hakkında böyle çeşitli görüşler var ama hepsi birbirine yakın ama bunların tabi tartışmasını falan girmiyoruz diyoruz ki temaim şu yani kısacası neden temaim diyoruz özellikle nazarlık demiyoruz çünkü birazdan göreceğiz hadiste temaim yasaklanmıştır onun farkına varalım ki hadiste ne yasaklandı ortaya çıksın çok önemli temaim Allah alim vaci olan görüşe göre ne olursa olsun yani her ne olursa olsun afetleri def adına def etme adına kötülükleri def etme adına takılan şeylerdir ne olursa olsun şimdi bunun içinde ne olursa olsun dediğim zaman Kur'an'da da geliyor değil mi? çünkü onun bir açıklanıyor o Kur'an takılır mı? takılmaz bir tek onda ihtilaf var alimler ölçümde onun içinde her şey haram yani Kur'an da yapmadık ee, bir dua yani Kur'an yani mutlaka bir ama mutlaka Kur'an var düşün onun içinde tabi o Kur'an veya sahih bir dua bir tek onda ihtilaf var ama onun dışında hani e, takılan bir sürü şeyler var özellikle sanatla boyutun zaman çok Kur'an yazmıyor böyle ben çok açtım mesela karma karışık şekiller var harfler var falan şimdi sanat dersi için yani adam bir şekilde özelliğine tutuyor yani ben kendi gözümle de şahit oldum yani bir, bir, bir komşu vardı kadın böyle birden fenalaştı bir hastalığı var böyle birden tutuyor böyle halam geldi hemen tuttu böyle zorla avucunu açtı böyle içine muska koydu anında anında böyle kadın böyle şey oldu rahatladı neden çünkü musallat olan kim? din e sen de şey düşünün bırakıyorsun dinin de işine geliyor zaten senin neye düşünmek şirket hem kadın çekimi bırakıyor hem de tamam kurtuldu öyle böyle şirketin devamında oluyor hep budur zaten çok var ben ufaktan hatırlıyorum yani denk geldim bir kadın gelmişti ee, şey yaptılar bunlar e, kızı var bir tane Allah alem o zamanlar ben ufaktan kızı falan 25 yaşındaydı falan Allah'a, böyle bir yöne doğru bakıyordu hiç annesi yemek vermezse açlıkta böyle yemek yemez yani böyle tek bir noktaya bakar böyle tamamıyla tutulmuş ne yaptılar hatta annemin birkaç hocaya sormuştu falan öyle de bir şey olmadı en son dediler ki sizi yıkayın orada bir tane Şeyh Ali diye birisi var onu çözüyorsunuz ancak onun şeyle getirmişler evet tabi buna göre bir hani sekiz sene doktorlara gitmişler yok yani gidiyorlar hatta orası da meşhur Deri Medmin öpüp insanları bırakıyorlar böyle oraya dinlenmiş zincirle bağlıyorlar sabah kapıyı açıyorlar aynı bırakmışlar sonra anneme tişörtle şey geldiler teşekkür onlar o kadın kafa sağlam ben de sen Ali ablanın oğlunu tutumdan o kadar acayip neden zil musallat oluyor şimdi sana bunu tutuyor bak şimdi zil kimin asker yani cinlerden Müslümanlar da var kafirler de var Şimdi bir şekilde şeytanın atlayabilir mi? Bir şekilde sen ne yapacak? Bu şirke düşürmeye çalışacak. Çok normal yani. Şimdi bir soru şirke düşürmeye çalışacak. Ne yapacaksın mesela? E, tutacak musallat olacak. Şeytan böyle nefret ediyor. İntikal, hatta kuşturuyor mu? Şeyh Halim Kübrelerine birileri bulmuş. E, sen de bir demiş nasıl? Vesaire. Seni şirke düşürdün mü şeytan ona zaten ne? Şimdi, şimdi sen şirke düşürdüğü zaman o gün ne yapacak? Bırakacaksın. Musallat olan kim? Ancak o seni bıraktı mı? seni bırakıyor şimdi sen ne oluyorsun rahatlıyorsun sonra sen artık hayatın boyunca neyi itikad ediyorsun Allah'tan başkasından yardım isteme şeyi sana yapıyor zaten şeytan muradına yardı artık bir daha uğraşmazsan çünkü şeytan senin şirk itikadını soktuğu an peşini bırakır hani tabiri zaten terif mi bıraksın değil mi onun kişiyle ne uğraşayım ben yani adam o yüzden hep Yahudiler demiş ki Müslümanlara mesela bir kısa anlatırlar Yahudiler hani Yahudinin bir insanlara demiş ki ya demişler size vesveseden bahsediyorsunuz vesveseden bahsediyorsunuz bize hiç yok çok rahatsız yani niye siz ne olduğunuz batılda zaten yani yoksa yok yani. hakkın peşinden koşulur yani hakkı yutmak için koşulur bak Rabbim bak o yüzden e, dünya hakikaten yukul buluyor şimdi işte bu Kur'an takılırını takılmalı sahip o gelecek ama ondan önce semain dediğimiz zaman takılan her şey takılır onu öldürür de bilelim peki cahiliye döneminde semain nasıldı? Şimdi e, cahiliye döneminde şirkin yayılması çeşitli şekillerle batıl inançların ortaya çıkmasına sebep oluyor yani çeşitli şekillerde işte bu çeşitli şekillerden bir tanesi de temaim olur en meşhurlarında temaim olur bunlar işte temaim takmakla neydi temaim tak, üzerine taktın her şey temaim takmakla kendilerine takdir edilmiş kötü şeylerin defolunacağına inanıyorlar defolunacağına işte bunlar kendilerini tehlikeden koruyor vesaire buna benzer şeyler hatta bunları hayvanlara atıyorlar ee, hatta develerini çeşitli işaretler yapıyorlar vesaire e, göz değmemesi yani nazar değmemesi falan çeşitli zararlardan koruyor bunlar öğreniyorlar cahil öğreniyorlar şimdi kullan, e, çeşitli temaimler kullanıyorlar e, bunlardan bir tanesi mesela bir sürü temaim çeşitleri var bunlardan bir tanesi boncuk usulü şey, boncuk yani böyle boncuk işte bir müddetin nazar boncuğu yani o zamandan geldi. ee, işte çocuklar nazardan korunsun diye mesela günümüzdeki nazar boncuğu gibi mesela el ezberi tehdidilli var kitabında anlatıyorum cevabını bugünkü bölümümüzün mesela çocukların tabi bu e, sadece çocuklara has değil yani bu boncuk dediğimiz sadece çocuklara has değil özellikle büyükler dönemi sakallar. ama aslen ilk bunu yaptıklarında çocuklar üzerinde böyle tarifi o şekilde bir de el akra dedikleri şey var bu da döndük türlerinden bir şey bir tanesi tabi şeklini tam falan bilemiyoruz ama işte o zamanın Arap kadınları şunu iddia ediyorlar bu akrayı takmakla diyor ki kadın derine yani bölüne şey takarsa e, bunu takarsa bu akrayı kocası da kendisiyle ilişkide bunun çocuğu olmuyor kocası da kendisiyle o gece ilişkiye girerse yani ço e, çocuk yapma niyetiyle ilişkiye girerse kadın hamile kalır ya da kalır ne inanıyorum e, Arap'ta söylüyorum bununla olan şunu da akrabedir bunu satıyorlar özellikle kadına kendilerini bir de elvedihe dedikleri şey bu da bir kırmızı boncuk elvedihe dedikleri kırmızı boncuk işte hastalıklardan korunmak için de satıyorlar şunu bunda hastalıktan yani demek ki bir sürü bunların boncuk çeşitleri var hepsinin hepsinde bir şey inanmışlar çeşit çeşit inanmadıklarınları yok öyle mi? zaten <laughs> yürüyüşümüz onlardan çok şey beklemiyor yani. evet. bununla insanla Araplar belli ediyor elbet dedikleri şey var elbet dedikleri şey var bu ise böyle beyaz bir boncuk işte bu herhalde incikçi bir şey veya beyaz taşlar yuvarlak hatırmak lütfen ama beyaz boncuk şeklinde böyle Allah alem inci yani kastediyor işte bu da denizden alınıyor elli ölü ölüyoruz yani gerçi Arap ölü ölü ölü ölü ölü ölü ölü bunu işte denizden alıyorlar nazar değmesi için değmesi için takıyorlar bunu olmamış İnkar ve ayrı bir şey evet, Bunu da cevher hakta bildiriyor zaten Bir de el yaşık dedikleri El, el yaşık dedikleri bir Demiş istifa O da para hastalığından korunmak ve korunmak adına onu takıyorlarmış Sonra zillet vesaire bunları takıyorlar Bir sürü şey var İşte bu temayinlerden bir tanesi neymiş demek ki boncuk İşte bu boncuk türü tabi aralarında Çeşitli kırmızı iki e, tahriye dedikleri şey var tahriye kırmızı ve siyah e, işte renkten oluşan bütünmüş bir üçlü şey. işte buna elberin de deniyor buna işte bu kendi, kendisine işte nazar değmemesi için kadına bağlanılıyor yani demek ki yani bunlar ne demişler bir şekilde isimlendirmişler bunlar bu işte işte boncuklar, e, boncuklar ve gümüş hilal deniyor kendisinde yani beyaz e, siyah ve kırmızı ve şey gümüş var işte hilal var çeşitli herhalde bir şekillendirmişler onu ee, onu da kullanıyorlar buna tahrik alıyorlar bunu bunlar bir tane Arapça söylüyor el hikab dedikleri şey var bu da işte bir ilk e, ee, nazar için çocuğun beline bağlanıyor onun sonra elbette dedikleri var bu da nazar için ve çarık görülen şeylerden defetmek için takılıyor ondan sonra etkiyle dedikleri şey var bu çok meşhur şey var özellikle Arapların şeyinde işte kadın bunu e, boynuna takıyormuş ki işte kocasını kendini sevdetin maalesef diye kadına hep sihirden bir parça olarak Ümmet e, sihirden e, hatta İbn-i Mesut e, Radiyallahu Hakim'in sebebesinde de zaten bunu söylüyor bu tüyelere bir şekilde çünkü hadiste tüyelerin yasaklanması var İbn-i Mesut bunu bir şekilde e, tefsir ediyor Hakim'in sebebesinde sonra tavşan kokuyor yani neler var işte nazardan sihirden korunmak için kendilerine bağlıyorlar bunu ve başka şeyler şimdi temayin, temayin dedik bu kadar anlattık değil peki bu hükmü ne? bu temayin takmanın hükmü şimdi bu kalbi kendisine bağlamak olduğu için bir de Allah'ın sebep olarak kılmadığı bir şey olduğu için şimdi şifa bulmak için Allah bazı şeyleri sebep kılmıştır mesela rüya, Kur'an okumak değil mi? mesela şifa olması için vesaire bu Allah'ın sebep koyduğu şeyler Allah'ın sebep olmadığı şeyler var işte bunların bu çileler, bilmem bunlar gibi şeyler bunların işte Allah'ın koyduğu meşru bir sebep olmadığı için bir kere bu haram ama bu dinden çıkaran bir şey mi yani küçük şekilde bunlar şirk küçük şirk büyük şirk mi şimdi tevekkülde aklı olan küçük şirk olmasıdır tevekkülde gerçi aklı olan da demek tam uygun değil tevekkül yani Allah'ın meşru olarak vesile olarak kılmadığı şeyi vesile edinmek aslında küçük şirktir neden çünkü sen onu takıyorsun ama istediğin aslen kim? Allah eğer böyle olursa küçüşür şey. ama taktığın şeyin bizzat zatından bitersen onu işte o zaman değişir çünkü neden şirk, şirk, şirk ne olur? Sarfı şeyin ya bu, ben bunu söylüyorum bu çok önemli çünkü bu acayip derecede insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor birisi gidiyor bir kadar el çeviriyor bu adam şirk koştu ya böyle bir şey yok bir adam gidiyor e, nazar boncuğu takıyor bu adam şirk koştu böyle bir şey yok yani bunlar dinden çıkaran şirk değil aslında küçük şey neden? çünkü şimdi bütün Kur'an sünnet mahtarına bak icmaen sarf-ı şeyin min kasaitillahi azze ve celle şey budur geçen bahsede tefsir etmiştim yani Allah azze ve celle has olan bir şeyi karşı tarafa vermek şimdi bu adam boncuk satarken boncuğu bakarız bu adama şimdi kalbini bilemiyoruz o ayrı tamam mı? ama hüküm olarak söylüyor bu adam eğer bunu bizzat boncuktan istiyorsa bu yemin et neden? Çünkü e, ibadet etmiş oluyor dua ediyor e, dua da ibadet yani ondan yardım istiyor yardım istemek ibadet sen boncuktan istersen boncuğa ibadet etmiş olursun bu şey ama diyelim ki sen yardımı Allah'tan istiyorsun bunu da araya vesile koyuyorsun e diyorsun ki bu nazar boncuğu zatıyla bana fayda veya zarar veren bir şey değil ama ben bunu takıyorum neden? E çünkü Allah'tan istiyorum bu da arada vesile işte bu küçük şey maalesef bu acayip derecede karıştırılıyor yani böyle bir şey yok adam kabre el sürüyor büyük şey böyle bir şey yok yani bugün nazar boncuğu takan insanların %99.9'una sonra ne diyecek sen niçin nazar boncuğuna yardım istiyorsun hepsi demiyor ya olur mu biz Allah'tan istiyoruz yardımı değil mi? kimse demiyor çoğu diyor ki biz Allah'tan istiyoruz ama bu vesiledir çünkü neden kabre gidip mesela örnek öyle sen insanlar kimden istiyor Allah için e, genelde ya Rabbi bana yardım et ama neden kabul ediliyor diyor ya bu mübarek bir insan değil mi bu mübarek bir insan işte ben bu yüzden onun yanına gidiyorum hani burası bereketli ben onun yanına o yüzden gidiyorum ama istediğim Allah ha yok mu? bugün ya bu Kadir Geylani'den ya İmam Rabbani'den tamam bak o adama büyük şirklersin çünkü direkt ondan talep veriyor. ben kendimden değilim mesela benim evimin orada mesela tokadı kabri vardı ben giderdim eskiden Allah'a dua ederdim ama özellikle orada ederdim neden? E bir evliyadır bu bir evliyadır e, burası bereketli e, ben bu evliyayı arası, araya koyuyorum yüzü suyu hürmetini yani bu yüzü suyu hürmeti olayı tevessül olayı büyük şey değil Şimdi şey de üretiyorlar işte e, Mekke'nin müşrikler de bunlar Allah'la aramızda aracı ya böyle bir şey yok bunun neresi böyle ayete bak ne diyorlar La na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zirka Biz onlara ne yapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar Şimdi onlarınki ibadetti zaten bunu da söylüyorlardı O yüzden onlarınki büyük şey Bu ayetle bir alakası yok insanlar karıştırıyor O yüzden kabul edici adam büyük şey Kafir oldu, müşrik oldu, bilmem ne oldu böyle bir şey yok ya yani bu kadre gidenlerin yüzde doksan dokuzu küçük şirk bu kadar çok açık demek yani bunu da hiçbir meşayet söylemez teveccüh birisinin yüzünü hürmeti olayı adamı bundan çıkarmaz bir şart hariç bizzat onun zatına ilgilenir bunu çözelim artık yani inşallah çünkü bu hep yanlış anlaşılıyor insanlar tarafından sonra o kafir bu kafir oluyor sonra başımıza fesir mevzu çıkıyor buna dikkat edelim inşallah Nazar bölümünün tasarlarında bölümünün Yolculuk yolda Yolculuk da daha fazla Yani böyle yani zaten aklı başında bir insan e, bunu bizzat kendisinden istemez hani bunun eli mi var ayağı mı var görüyor mu ki e, Allah katında böyle, böyle bir şey yok yani hani çok e, olağanüstü güçleri var da nazar boncuğu değil diyorlar ki bu nazar boncuğu örf adetten dolayı bir vesile gibi görülmüş bunu satıyorlar Allah bize bunun vesilesi ve bunlar vesileler zaten bizzat önemlediği müddet öpüşüştür o yüzden e, İmam Rabbani Hazretleri hürmetine beni affettiğim zaman yine çıkışır ama İmam Rabbani dediği zaman bu büyük şirk Ya Resulallah bana şefaat ettirdiğin zaman bir Resul'ün yeri bir şey. bu büyük şirk ama şefaat Ya Resulallah'tan kastım Allah'a yönelik sadece ismi zikredip araya tereddüt etmezse bunlar hep çok şirk bunlara dikkat edin şimdi evet. Bunları da anladık inşallah Tema, O zaman Kemani hükmü Dedi ki temani hükmüdür anladık Araya Resul'e koyduğum şey ee, Hadis'te diyor ki Temeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yakul Nebi sallallahu işittim diyor ki İnne rıka ve sema'in ve sivere şirk Rıkya sema'in yani aslanlar Sivere de aynı şey Bu kadının kolusuna birbirini sevdirilmesi için katılan bir de diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sahih senedir Ahmet bin Hanbel'de var Ebu Davud'da var İbn-i Mace'de var Hakim Mutlu'da bu çok zor bakar. Aslında burası hadise Rukya'dan kasıt meşru olmuyor. Yoksa Rukya'nın meşru olan kısmı. Çünkü neden bu hadis olmuyor? Bunu haslaştıran rivayet var. O da Kur'an'ın eşer oluyor geriye batılar kalıyor bir şey has kalıyor mesela talebede bir şey istemiyorum bir rivayet yarın geldiğinde bir tane tartışma oldu geri talebeler sevmedim ismini üzere kaldı kim hariç ahmet bu sıkıntı e, yani bu yine bir usuldür yani ümum kutus bu deniyor evet. yine e, Ahmet bin Hanbel diyor ki ben Allah'a senin insan fakat eşer kim seninle asarsa Ahmet'in içinde Nebi Sassal'ın kim diyor seninle atarsa. üçün katılmasının caiz olup olmadığında ihtilaf edilen temayim vardır İşte bu da nedir? dersin başında söylediğimiz Kur'an-ı Kerim olacak şimdi öncelikle şunu söyleyeyim iki taraf da net bir şekilde yorulmaz çünkü bu ikisi de ehli sünnetin görüşü şimdi biraz daha isimler göreceğiz ehli sünnet ikiye bölmüş arkadaşlar Kur'an-ı Kerim veya sünnetten sahih duanın takmanın hükmüne bazıları caiz görmüş bazıları caiz görmemiş haram görmüşler o yüzden şimdi bunda biraz rivayetler ihtimalli olduğu için şimdi bakın bunu söylüyoruz ama yanlış anlaşılıyor rivayetler bizim zihnimizde ihtimalli yoksa bunda ihtimalli değil Allah'ın dini o kadar azim ki tutup dinin için kötü alamamış Allah Resulü'nün anlaşılıyor herkesin bilmediği mevzular var o yüzden insanların e, bazı hadislerin zahiri ihtimalli geliyor yoksa bunda ihtimal olduğundan değil din çok büyük olduğundan ona biz geçemiyoruz bize bazı şeyler ihtimalli geliyor işte ihtimalle olduğu için nasıl alimler bunda ihtilaf etmişler o yüzden iki taraf da net bir şekilde yorulmaz iki tarafın delillerini söyleyeceğiz tercih yapacağız inşallah ki tercihi yapan bir takdir ederek tercih yapıyoruz tabi olarak iki taraf da yorulmaz hem diyelim iki, iki, iki görüş var takılan takılabilenler takılmaz şimdi Kur'an-ı Kerim'den ve e, sahih zikirlerden bir şey at atmak diyoruz bunda alimler arasında ihtilaf var birinci görüş bunlar ne yapıyorlar haram olduğunu söylüyorlar ne diyorlar ama bu ne nedenler de büyük şirk veya böyle şirk olduğunu net bir şey değil haram diyorlar bunun mesela bunu kim söylüyor mesela ne nedenler mesela Abdullah İbni Mesut insanlık dünyaya bir şey şeylere bunu söylüyor sahabelerden de haram olduğunu söylüyor kaynak da veriyoruz Şimdi bugün e, etrafta çok güzel şeyler, akrabaların ya bu Kur'an'ı atacağız ne olacak? Ya ilimle tutacağım. İlim, ilimde dar ağacı, dar ağacı. Düşünün insanı bilmediği şeyde de söylüyor bunu. Haram olduğu görüşünde ilimle tut sahabelerden. Sonra e, Zeyfer radıyallahu anh'ın kalbinin zahiri buna delalet ediyor. Aleyhisselam. Yine bu da e, e, şeyde e, El-Edeb-i Şer'iyye e, Lümmin Müslüs'te var bu, bu var. Sonra Ukbet bin Amir radıyallahu anh insanlık İbn şeyde de haram oldu bakın haram olduğu bu söyleyenleri istedim arkadaşlar bu önemli yani bugün bir sizi muhatap alıp siz hesabını İbn Mesud'a sordu çünkü bunlar Allah Resulü eshabı Bunlar önemli Bu isimleri en azından iki tanesini aklımıza tutalım Bak şimdi çok bir tane isim sayacağız Ve birini Amir dedim Radiyallahu anh sahabe Musamit İbni olduğu Şeyde de bunu söylüyor Hüseyfet radiyallahu anh'ın kalbi Musamit İbni olduğu Şeyde de bunu söylüyor İbni Ukeyn radiyallahu anh'ın Yusuf İbni Ahmet'te bunu söylüyor Sonra tabilerden İbrahim Emlakalı alimlerimizden mükemmel bilmeyen bir şeyle de söylüyor sonra Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet de böyle hani mezhep diyoruz mezhep mezhep mezhep böyle mezhep altına mezhepten Ahmet İbni Hanbel'in bir görüşü bu Eshabın çoğu bir görüşü hatta müteakhir sonradan gelen Hanbeliler bunda cezmetmişlerdir mezheplerini bunun üzerine yapmışlardır sonra İbnül Arabi ve başka alimler iki tane İbnül Arabi karıştırıyor insanı bir İbnül Arabi var bu akidesi bozuk olan hatta bazı halde onu tekrar ben Allah'ın şuyduğu her şeyde Allah vardır vesaire onu inanışı onunla karıştırılmıyor ne el hemen buraya yazın bak şurası var İbni İbni Arabi Arabi kitaplarda insanlar karıştırıyorlar diyor ki ben diğer kitap okuyorum İbn Arabi bir ölüyor bir de bir okuyorum adam diyor ki kafir onu karıştırmıyorum o, o zannedilen işte bu İbn Arabi ee, alim olan da İbnül Arabi, Eriflan var yani İbnül Arabi, arasında farklı İbnül Arabi malikidir kendisi fakirdir İbnül Arabi de haram olduğunu söyleyen Arap Bakarsa bak maliki meselesi Günümüzde çıktı meselesi altında maliki meselesi Yok şimdi Dört mezhep hak mı yok mu bilmiyor O adamın mantığında bitti Sen bitti o zaman O zaman beni vermiyor Beni vermiyor bak ben de Hasan bir parça almıştım Sen de al güle güle çünkü neden Ben zaten senin yaptığını batıl demiyorum Kur'an-ı Kerim'in ama yine de bana sorarsan şey ben takmalarım çünkü razı olan görüş haram oldu yönünde birazdan ne göreceğiz bunu ikinci görüş işte, işte diyorlar ki caiz mesela bunu söyleyen Hazreti Ayşe caiz görenler arasında şey müstedrek hakimde var bu Esma-i Kübra'da hakimde var şarkı sunmayın Beğaz'ın şarkı sunmasında var Hazreti Ayşe'nin bir rivayeti Hazreti Ayşe sahih görenlerden fakat demek sahabe arasında ne var? Evet. sonra Abdullah bin Amr bin Al lazım zahirine dolayı oluyor sahibinin müseyyed tabiinden Samit İbni Ebi Şeybe'de İbni Sinir'in Samit İbni Ebi Şeybe'de bunun caiz olduğunu söylenen sonra e, e, tabiinlerden Bata Muhammed Samit İbni Ebi Şeybe'de Ebu Cafer El-Zakir Samit İbni Ebi Şeybe'de İmam Malik demek Malikler aralarında böyle bir ıslahtır sonra İbn Abdülbak'ın hükümlerini zikrediyor sonra Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet Hanbel'in meselesinden çünkü dedik ki Hanbel'in meselesinde iki görüş ama çoğunluğu e, ilk görüşe almıştır işte mesela İmam Ahmet İbn Davut'a bir rivayeti var sonra İbn Abdülber bu da İbn Abdülber de şey alimlerden marifi aradan bir itilaf etmişti onun sonra İmam Beyhaki Esin'in e, Kıbra'da sonra İmam Kurtul'u Tefsir'inde İbn Teymi'nin ilk görüşünün zahiri de buna delalet ediyor Allah-u Alem İbn Kayyum, Zadın Mart'ta İbn Hacer, Fethül Gari'de ve başka alimler de caiz görüyorlar çok var. Başka daha bitmez ancak çok önemli bir nokta arkadaşlar bu önemli bir e, kolay kolay e, bunu diyemezsiniz bu malumat çok önemli şimdi size her ne kadar bu alimleri ikinci görüş olarak bu olarak da şu kaydı koyacaktır çok önemli bu görüşte olan ulemaların çoğu yani caiz değil yani ulemaların çoğu ikinci görüş bunun atmasının beladan yani bunu atma ancak beladan sonra caizdir demişler mesela genelde niçin takılır takım ki bela gelmesin diye değil mi? Ama bu alimler caiz diyenlerin çoğu diyorlar ki caizdir ama şöyle caiz bela geldi ya sana işte bir hastalık işte dinlenme olayı vesaire o zaman takabilirsin diyorlar ama caiz diyenler bile bazı şartlar getiriyorlar tabi caiz diyenler de değil ba ba caiz diyenler için bazıları diyor sen direktmen takabilirsin hiç ceza mazur olmadan ancak çoğu takanların dahi çoğu diyor ki başına bir şey gelirse ancak takabilirsin Şimdi bu sabahtan beri söylediklerimiz neyle alakalı? Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet. Bunun içindeki şeylerde icma var haram olduğuna dair. Hani şimdi mesela geldi günümüzde işte bir tövbe yitirilmişka. E desin ki dört mesele haram. Kur'an-ı Kerim dışında ve sahih sünnet dışında bir şey hani haram. Hani mesele ısmak dört meselede de göre haram. Derin caiz olduğunu biz edenler hepsi Kur'an-ı Kerim'le kayıtlamışlardır ve sahih sünnetler. Anladın mı? E, o yüzden de çok dikkat edeceğiz. Evet bu da, bu da insanlar tarafından çok bilinmeyen bir hafta bunu önem gösterecek bela nazır olduktan sonra takabiliyorsun diye bunun çok peki bunların kısa delillerini alalım bu mevzuyu tutalım kısa hızla fıkra alalım ee, zaten derse tutmaktan 40 dakika falan sürer tutmuyor bir şey peki önce ikinci görüşün delillerini sayalım çünkü bu birinci görüşü tarzı edeceğiz ya onlara hani onların görüşlerine kadar bile verelim cevaplarına bunu da bilelim çünkü size delil getirdiler şimdi çok dehşet büyük dillerleri var subhanallah ben yani büyük dillerlerini daha önceleri okuduğumda mesela çok tuhaf gelmişti bana ta ki bir e, alimlerimizden birisi var ta ki güzel bir hediye verince o işgal çözüldü benden öyle meseleyi e, kendi zihnimde anlıyorum şimdi e, Ahmet İbni Hanbel'in Müslüm'ü bir rivayet var çok dikkat edin arkadaşlar bakın ki e, siz de sessiz yapmıyoruz nasıl sessizler olmuşlar şimdi diyor ki men feallete şeyen yukileyle kim bir şey takarsa onunla baş başa bırakılır aslında bunu birinci görüşü birinci görüş delil yapıyor biliyor musun haram olduğu yönde ama ikinci görüş bunu kendine çok güzel bir malzeme ederek birinci görüşe veriyor öyle neden? şimdi hadiste ne diyor kim bir şey takarsa onunla baş başa bırakılır adam diyor ki ben kimle baş başa bırakılacağım Kur'an'ı takarsam Kur'an'la baş başa bırakılacağım e Kur'an kimin selamı? Allah'ın kelamı yani Allah'ın sıfatı o zaman ben Allah'la baş başa bırakıldım Kur'an'dan Kur daha güzel ne var ya benim baş başa bırakılacağım diyorlar bu hadisle istidlal ediyorlar halbuki bu birinci görüşün delilidir biliyor musun ikinci görüşün cevap ama ikinci görüş bunu kendi çok güzel delil olarak alabiliyorlar ve e, güzel bir yaklaşım zahirden baktığında ama şimdi tabiri daha öyle bir yapacak ki sönecek, sönecek bulunanmış tamam <laughs> mı? yani bu şimdi tabi lafı ama anladınız mı istiklal noktasını baş başa bırakılır ve bu insana kafir gelir diyorlar neyden kafir gelir? sen taktın ya aslında okumuş yerindesin çünkü üzerinde zaten ha okumuşsun ha üzerinde o sana kafirdir diyorlar bir de böyle yaklaşıyorlar hatta onu ağzında söylemişsin ağız da sensin senin omuzun da sensin ha ağızdan çıkmış omuzuna takılmış aynı hesaba Tamam buraya, buraya kadar da anladık inşallah Bunların delillerini Diyor ki sizin söylediğiniz doğru Kur'an Allah'ın kelamı Kur'an Allah'ın kelamı Bak başa bırakacağım da Kur'an Bu tür ayrı bir bak görüyoruz onlara Neden? neden senin her ne kadar bırakılacağın Kur'an da olsa sen meşru kılınan bir şekilde Kur'an'la baş başa kalabilirsin iyi o zaman ben Kur'an benim yanımda Kur'an'la baş başa bırakıyorum tuvalete geliyorum böyle bir mantık olmaz bunun istediği şekilde sen bunu yapabilirsin dedim şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor bakın iktidar noktası çok önemli diyor ki inna allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima Allah ve melekleri Resul'e ne yaparlar? Salat ederler Ey iman edenler siz de salat edin Bu umum mu arkadaşlar? Umum değil mi? Yani her yerde salat edebilirsiniz Umum değil mi? Şimdi ben bu ayeti delil getirerek Resul'e salat getirsem kim bana ne diyebilir? Kimse bir şey diyemez Bakın şimdi Rıdvan abi e, hapşırdı Ne demesi lazım şari olarak? Elhamdülillah ben ona ne demem lazım yarhamukallah ya elhamdülillah Allah hamdolsun ben de sana ki yarhamukallah Allah sana merhamet etsin sonra o cevap olarak bir şey daha söyleyecek ne? yedikumullahu ve sehbalekum Allah size hidayet etsin ve kalplerinizi doğru için müdahsil ıslah etsin bir dua yapacak bana Şimdi, şimdi ben şöyle yapsam ya Allah Kur'an'da bana diyor ki ey iman edenler sizinle Resul'a salat getirin o zaman ben elhamdülillah dersen elhamdülillah dersen da bir de sevap yazayım nasıl Allah Kur'an'da umum olarak ne demiş bize sevap yazayım ben de elhamdülillah yerine dedim ki elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah bunda bir zarar var mı? olmaması lazım mantıken değil mi? çünkü ayette ne diyor? Resul'e sevap yazayım şimdi böyle yapıyor bir tane sahabe diyor ki bak şu mesela elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah sahabe onu yarıyor dedi Resulullah sen böyle duymadın halbuki salak onun e, hayır değil mi? hayır Allah da Kur'an'da için salak edin ne kadar açık şimdi sahabe çok haklı olması lazım El, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah demişti bak ne güzel ibadet ediyor Allah'ın dediğini yapıyor Kur'an'da ama Resul o kötü uygulamamış demek ki işte, işte Kur'an e, böyle şeydir onunla baş başa bırakılıyorum bilmem Resul nasıl uygulamış onu yapacaksın buna bidatın tercih verilmiş işte. yani Allah Resulü'nün uygulamasında olmayan Sahabe diyor ki bilakis elhamdülillah ala kulli hal diyor o yüzden resimleri yapmış da öyle halbuki salat güzel değil mi? Rıdvan abi salat çok güzel bir şey değil mi? ne güzel Allah da Kur'an'da salat edin diyor ama buna rağmen uygulaması nasıl? uygulaması nasıl? Sünnettir. O yüzden bidat-ı terkiye umumları her zaman taksit eder. Mutlaka mukayyet var. Bu fıkıhta biraz kaydedir ama genel olarak söyleyeyim bu yani. O yüzden bu, böyle mantıken Kur'an'la ben baş başa bırakılıyorum bilmem ne. Kur'an'la sen dilediğin gibi baş başa kalamazsın. Aksi halde birisi der ki ben hanımımla şey gireceğim zaman Kur'an benim yanımda olsun. E, ee, çocuk, ço doğacak çocuğa doğacak versin. Yani böyle bir şey mi olur yani? Mantıken onu şey yapamazsın anlatabiliyor muyum böyle değil İki, bunlar ne diyor hak Kur'an benim ağzımdan çıkmış ha üzerinde olmuş bu kafi iyi o zaman bunlara yeni girer diye iyi o zaman birisi de şöyle yapsın sabah akşam zikirleri yok mu işte 33 kere subhanallah elhamdülillah namazdan sonra yok mu bir adamın üzerine at, at, e, atsın abimini namazdan sonra hiç demesin subhanallah elhamdülillah Allah'a ekber 33 kere bak üstünde değil mi ha ağzından çıkmış ha üstünde alayın mantıklı değil mi? Sen al, sabah akşam rutinlerini de söylüyor Allah Resulü. At üzerine kıyamete kadar at, at, at üzerine şey e, e yaz üzerine e, ihlas, felak, vazgeçeleri yaparken hiç okuma o yerine geçsin sabah akşam rutinleri yapma namazdan sonra hatta tatlıya yaz abi kendine namazda Fatih'i okuma ne gereği var kendine hatta bir de rükü sevdi ki sevdi ki az böyle rükü de rükü de yani tabi ha ağızdan çıkmış olmayacak böyle bir mantık var mı şeriat sana rükrediği zaman rükrehiye kıraat rükrehiye kıraat rükre kıraat demektir okumak demektir ha üzerine attın ha ağzından çıktı ya ben sana selam vermeyeyim ha içimden geçirdim ha ağzından söyledim Şimdi ben de dört kafa yapayım ben hepimizin yüzüne bakayım hay ağzına yutayım böyle bir mantık yok yani bunda anlatabiliyor muyum? o yüzden diyorum ki böyle bir şekilde yaklaşımlar yani ha bir de şey böyle getiriyor işte Hazreti Ayşe'nin bir lafı var Hazreti Ayşe diyor ki ettemâin mâ ullika kablu nuzulul zera ve mâ ullika ba'dahu kaleyse bir tamam bunu işte Mutlu Direk Hatim'de söylüyor şimdi Kumra Bey Hazret'e söylüyor vesaire ne bu diyor ki beladan sonra atılan şeye temain denir. Bakın şimdi burada da bir ince istizal noktaları var arkadaşlar. Bunu da anlayalım. Bakın hadiste ne diyor kısaca temain şirk. Temain şey. Şimdi bu Hazreti Ayşe'ye reddiye mi zahiren mesela? Değil mi? Temain şirk diyor. Hazreti Ayşe ne diyor ama cevap olarak? Diyor ki temain şey ama yani e, söylediği ona, ona geliyor. Temain şey ama şemail beladan sonra sen takıyorsun ya bir şey ona temayin denmez lazım karşı şey. yoksa tamam temayin şey ama ona temayin denmez hani bir de ikinci görüşün e, görüş ne diyorlardı beladan sonra iner takarsan caizdir diyorlardı o yüzden diyorlar ki temayin beladan önce takılan şeylerdir ona bir şey demiyoruz tamam mülayim görüşü ama buna temayin denmez bize diyor ki bu rivayet Allah Resulü sevdiğin Hazreti Ayşe'ye mevkuttur işte katıda tartışmadır olabilir Allah'u alem daha iyi bir bahçe yapmak ama bu Hazreti Ayşe'nin görüşü sahabenin görüşüyle Resulullah'ın görüşü şartı hangisi almış? Hayal etsin Aleyhisselatü Vesselam'ı söylüyor O yüzden diyor ki bu Hazreti Ayşe'ye mevkuttur Yani Hazreti Ayşe'nin kendi sözüdür Mertu değildir yani Resulullah'ın da kendi sözü evet. Yani e, Peki bizim e, haram diyor bizim delilimiz ne? Bir kere bizim delilimiz şu ha, ne dedi hadiste? Semaim şüphe değil mi? Semaim atılan her şey o yüzden bunun içine ne de giriyor? Kur'an da giriyor değil mi? Kur'an da giriyor ha, o yüzden bu umum diyor o zaman metin geneldir şimdi özelleştiren bir rivayet gelmesi lazım rivayetlere baktığında semaim şüphe bunun içine her şey girer Kur'an da dahil şimdi özel bir haline getirmeniz lazım Kur'an'ı bu genel olan şeyden çıkarmak için ki elimizde bir delil yok şimdi delillerimize cevap verdik İkinci bir hediyemiz var seddü zerai babı var yani sen Kur'an'a seddü zerai nedir? Diyelim ki 5 metre ileride çukur var ben biraz böyle sosyal yaşantıdan anlatıyorum 5 metre ileride çukur var sen normalde çukura düşmemesi için ne yapman lazım? çukurun üstünü kapatman lazım değil mi? Sen 5 metre etrafını kapatıyorum neden? E, işi biraz garantiye aldım işte hani oraya yaklaşmadan ben önüne çıkıyorum işte buna tedbir zarar demek sen yani ne demek sen şimdi buna izin verirsen bu ne olur yani Bugün açacaktır değil mi kendi maksadını açacaktır o e diyecek ya Kur'an katılmışsa e o zaman Kur'an içindeki lafızları da böyle kendi kafamıza göre takarak Allah, Muhammed, Melek böyle bir şeyler yazarak takarız biz böyle diyecek biz de diyecek şöyle şey nasıl başlamıştı önce talih insanları sevdiler sonra resimlerini sevdiler sonra bizim babalarının boşuna sığmaz sık yaptılar babalarının boşuna sık yapmışlarına tapmışlardır taptılar ibadet ettiler böyle sen de bir zararı ölmüş ki bunlara aman vermiyorsun madem ki bu mesele ihtilaflı madem ki haram diyenler de çok o zaman sen şimdiden önünü çek hiç gitme onu ve bu insanları sandalyeye de uğraş şey yapma bu insanlar biraz bugün yani bunlar biraz bazı iki tane ayet özellik mi oluyor o kadar da şey değil Üçüncüsü e, şu olay var Hasan şu tuvalete giriyor vesaire çocuğu açıyorsun o çocuk küçükte olmuyor tuvalete giriyor vesaire bunlar hepsi o yüzden biz diyoruz ki Allah alem e, haram yanının belli daha bir şey işte biz zerai babı da zaten çok açık Allah alem ama fıkhada geçelim fıkhada fazla da olmadı zaten daha 35 dakika tamam şey yapmana gerek yok üstüne atabilirsin yeni de senin için yani, çok güzel Yalnız arkadaşlar buna dikkat edelim bu, e, her gün işlediğimiz bir şey o yüzden hiç bizim ilk derslerde pek hayatımızda karşılaşmadığımız şeyler gelecek geldi değil mi bu kaplar e, falan vesaire ama en son dersimizde var bundan sonra meselelerin hemen hemen hepsi bizim yaşadığımız hayatta bizi ilgilendiren mesele bugünkü de tuvalet adabı kısaca tuvalet adabına var ama bakın şimdi işlediklerimizle amel edeceğiz yoksa başımıza bela olur ha yani buraya geliyoruz ama Hazreti Ayşe bir gün geliyor bir soru soruyor cevabını alıyor bize yine ikinci gün geliyor bir soru daha soruyor onu da şeriatını alıyor gidiyor üçüncü gün geliyor e, Hazreti Ayşe diyor ki sen sorduklarını amel ettin mi? yok e, niçin o zaman Allah'ın hüccetini arttırıyorsunuz Allah'ın hüccetini üzerine kırdırıyorsunuz Şimdi bak şimdi dua, dua burada işleyeceğiz. Eğer bu şimdi ben ağzından çıkaracak kimse ezberleyemez ama şöyle, şöyle bir şey yapalım yani Hükmün e, kitabı var falan ondan getireyim ben haftaya Onlar, onları bir daha koyayım en azından hemen hemen her gün yaptığımız birkaç amelden bari hani diyelim ki işte evlerine yapılacak dua hadi benim evlerine sen yine bir şekilde hani sen öyle birisinin gününe gidiyorsun ama her gün tuvalete gidiyorum mesela bu önemli değil mi ve araba sürenler gün araba sürüyor Araba olan yani binek duası var işte bu, o zaman zamanki binek bu zamanki ah, şey e, araba değil mi? Ayette geçiyor zaten Aynen öyle Şimdi yüstahab bölümün erade duhulel halai en yakule bismillah Şu kişiye tuvalete girerken bismillah demesi ve Allahümme enni eûzubike minel e, Allahümme enni eûzubike minel hırsi vel kabaiz demek lazım Allahümme enni eûzubike minel hırsi vel kabaiz çok basit değil mi? Bismillah Allahümme enni eûzubike minel hırsi vel kabaiz yani cin şeytan ve erkeklerden veya hırs mıdır hırs mıdır okumurunda ıslah var e, e, ona göre manada mana verişi önemlidir diyor ki dinler, şeytan e, dinlerin erkeklerinden kadınlarından vesaire sığınmaktır bunun manası ama dua bu şekilde Hanbeli mezhebi diyor ki Bunlar içindeki şeytanı racim edersin Ya ama diyor o rivayet koy O yüzden Bismillah Allahümme emni euzike minel kurtu vel kabaiz demek yani Çünkü hadiste Ali radıyallahu anh ne diyor ki Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu çok önemli Resulullah sallallahu ne diyor Fetru ma beynel cinni ve avratu beni ademe İza dekhalel kenise en yekule bismillah Bir rivayette halâ evet Sizden bir Adem oğlu ile cinlerin arasındaki örtü tuvalete girdiği zaman bismillah demektir cinler de seni yatak odanda senin tuvaletinde senin salonunda burada her yerde e sen hanımınla ilişkiye giriyorsun tuvalete giriyorsun yıkanıyorsun ne olacak şimdi bu cinseni görüyorsun zahiren baktığında bunda hep insanlar söyle savaşın al sana cevap seçim abi inan cimri avrat beni azamın izade halahadukum hala en yetiyle bismillah mesela soruyorlar bu çok işte han hanımla şey girme iş illa bir şey öpmek zorunda mı değil caiz hiçbir şey öpmek zorunda değil bismillah dersin Allah'ın izniyle cümlenin gözüyle senin alanda ne olurdu? Evet, olur. tamam inşallah böyle sonra işte zaten Allah ona inni evvelike minel kufi vel kabayt rivayeti zaten ibn e, şey ibn Enes diyorum Enes bin Malik'ten geliyor Mustafa Kemal'e Bukhari Müslüm hadismiş Evet. İza karaca kale gufranet. Çıktığın zaman ne dersin? Gufranet. Hanbeli mesele ne diyor? Diyor ki Elhamdülillahi lezi ezheb anni rizk ezheb anni eza ve afani de dersin. Diyor orası da zayıf. O yüzden çıkma çok kolay. Şimdi amel etmemiz lazım işte. Gufranet. Gufranet'e ya Rabbi senden bağışlanma diyelim. Şimdi tabi bunda hazır gelmişken bu konuya buna da biraz değinelim. Neden gufranet? Yani düşün şimdi tuvaletten çıkmak, çıkmakla ya Rabbi senden bağışlanma diyenin ne alakası var? Zahiren baktığında değil mi? Hani başına bir şey gelir, kötü bir şey yaparsın, Allah'ın bağışlanma diyor. Şimdi ne gibi bir bağlantı da tuvaletten çıkmayla bağışlanma diyenin? Alimler bunu konuşmuşlar. Diyorlar ki bir kere bunun hikmeti kimin katında Allah katında. Ancak şu iki ihtimal olabilir diyorlar. Alimler bu olabilirliği dindendir diye illa kesin söylemiyorlar. Bunu yanlış anlıyor. İki ihtimal olabilir bazıları diyorlar ki şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam Allah'ı zikretmiyor mu? sabah akşam Allah'ı zikretmiyor tuvalete girdiği zaman zikredemeyecek hani işte bu o kadar azim dedim ki ve o kadar Allah azze ve celle zikretme düşün ki tuvalete giriyor yani onu yapamıyor ya onun bir ödülünü tabiri caizse sıkıntısını hissediyor ya Rabbi senden bağışlanma diyorum hani kendimi orada meşgul ettim vesaire birinci görüş bazı alimler böyle bazı alimler diyor ki yok bu şundan dolayıdır Allah'u alem nefsi nefsi zannediyor diyorlar ki bunlar şundan dolayıdır şimdi tuvalet ihtiyacı hakikaten nedir çok büyük bir nimet yani bir giriyorsun ne kadar rahatlıyorsun değil mi hatta bir kısa anlatırlar kralın birisi o kadar başına e, o kadar bunalına girmiş için dünyanın bütün zevklerini satıyor zengin adam kalacak bir şey kalmamış toplu ülkenin bilgilerini. bana öyle şey söyleyin ki bunalındayım hepinizi satarım valla güzel bir şey söyleyin rahatlatın beni hepsi diyor ki git şöyle yap git şunla evlen git ayrı hiç hiçbiri takım etmiyor bir tane de oradan bileyim diyor ki valla kralım diyor bana göre dünyanın en güzel şeyi yerlenmektir diyor tutun diyor bunu bilmem kaç sene atın zindana sonra kafasını kesin dayı yok yardım bir gün şey krallar toplantısı oluyor böyle her ülkeden birileri geliyor o da şimdi başlıyor ee, karşılayıcı e, geliyor şimdi bir mecliste üzerinden geliyor ama adamın kanını patlayacak hepsi kral hani etrafında kendi veziri mezuru olsa kendi halkı olsa zaten kral ne yapar yapar yani ama hepsi onun seviyesinde adam karnı bir şişiyor bir şişiyor bunlar bir gidiyor tabi adam ondan sonra etkişerim diyor adamı altına veriyor vesaire yani bunun için hayatını yaptı şimdi bu hadiste hani o kadar büyük bir minnet gibi tuvalet olayı e biz de kul olarak hiçbir zaman Allah'ın zatının hak ettiği şekilde ona ibadet edemeyiz Nebi Aleyhisselam dahi edemez e şimdi bu bu kadar büyük, büyük minnete karşı bir hakkını veremediğimiz için ya Rabbi sen bize o kadar güzel muamele ediyorsun biz ne kadar bir oluyoruz yani bizi bağışla senin bu minnetin hakkını veremiyoruz manasında bazıları da böyle demişlerdir her ne kadar tabire bakacaksak ilk söylediğimiz daha böyle yakın ortasında bazı alimler tarafından burada herhangi bir tercih zaten yapılmış Allah'a evet e, sol ayağını girerken sağ ayağını çıkarken bunda da Nebi Fasal'ın güzel işleri sağ ilerdir güzel işleri sağ, sağ ilerdir ee, kere öptük kişileri ve sollarını bu tipler rivayetler var hatta taraması, ayakkabı giymesi Hazreti Ali sana onu hülüyor, karacülü tamam mı? hatta Hazreti Ali geçenen meyanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tezurihi vesaire bütün rivayetler var Resulullah'ın sağa konuş şeyler için bir soru şeyler için bir soru hazır bir gelmişken bir şeyi anlatayım şimdi bu mutlak olayı var ya mutlak şimdi Allah Resulü'nün temiz işleri ne için? Allah Resulü temiz işleri e, şey temiz işleri için ne kullanıyor? sağ pis işleri için genelde sol peki mutlak ağzı içeri gidemiyor bir de ibadet ne yapacak? kalkıp yürümek istedim Allah'ım iki elle O iki elle o güzel o ikinci bir kaldı En güzel Allah alem malikilerin söyledi Malikiler diyor ki şimdi e, mutfak iki ümmetle kullanılır Mesela sen de dişini fırçaladın diyor Dişin tertemiz mi? Tertemiz Hemen gittin namaz kılma yine misvak kullanmak için temiz olduğu halde sünnet mi neden her Leyla e, Leyla nefi kâle ümmeti de emrat ümmeti sevap Sen de kulle salat diyor nebisi İbde kulli salat diyor nebisi Resulüm ümmetime ağzını yani deseydim ne yapardım e, her namazınızda misvak ederdim hatta inde kulli vücudu var bir rivayetlerde her abdestinizde vesaire e şimdi ağzı temiz olduğu halde bu adam kullanacak şimdi ya. Şimdi bu adam o zamanki niyetini ağzı temizlemesi değil az önce bir şişesi şey kullanmış zaten o zaman onun tek bir masarı var yani ne? ibadet o zaman sağ kullanılıyorlar ama bir adam yemek yedi yemek yedi değil mi? Bir adam yemek yedi e şimdi yemek yiyen bir insan genelde hemen yemeğin ardından kullanırsa ne olur? niyeti nedir bunun? temizlenmedir o zaman o da onu da çoluk kullanır diye alimler anladın mı? onu da hatta mesela Allah Resulü uykudan sonra uykudan hemen kalkar kalkmak kullanır mı mesela? yeşil sıfahı sıfahı diye rivayetler var kullanır ne yapar bu? Allah Resulü o zaman e, o zaman niyeti ne? Ağız hani ağız kokusu olur yukarıdan kalkan bir insanın ağız e, tadı değişir ağız tadını düzeltir en vesaire o yüzden e, duruma göre hareket ederiz yani çoğu sahip şöyle şurada kullanılır her ne kadar taliye sözden günümüzdeki e, bazı alimlerin bir şekilde görüşünü bulmuş lafı e, Allah o alemin tamam. evet. solla girer sağla çıkar bunları da anlattık ee, ne kadar lütfen bırakalım mı yoksa bir 10 dakika daha devam aslında ben bir yerde bırakmayı düşünüyordum ama isterseniz bırakalım ha? Şimdi e, ben diyorum ki biraz daha az bir şey daha ilerletip önümüzdeki hafta tuvalet abartı öyle biter 10 dakika daha zaten fazla olmadı. 8 dakika daha gidelim 50 dakikada bitirelim 7 dakika hatta 7 dakikada bitirmiş hızlı hızlanmışım zaten evet. e, Hanbeli mezhebi diyor ki Yasemi de ki cülüsü ala rızmıhul isra hala adı cüzdül nisa ne demek hamdolillah hamdolü fıkhı okuduğum için o zaman hamdolü fıkhı ama diğer meseleleri görüşlerini ezberlediğimiz kadar bildiğimiz kadar zikrediyoruz okuduğumuz kitap hamdolü fıkhı kitabı ama o, e, onunla muhafız kalmıyor buna dikkat edelim özellikle bölümleri tarzıları söylüyoruz ve yaptığım bir fıkhı bölüsü ala rızı nisa hamdolü fıkhı yani sağ ayağının şimdi bunu göstereyim, e, içindeki de var ayrı bir şey değil yani gösterilir şimdi şu bakın sağ ayağını şöyle yaparlar diyorlar şöyle yaparlar diyorlar e, tuvalet ihtiyacını giderirken hangi yani e, şimdi burada kıpırtı dinleyenler olacak burada olmayan şöyle onu tarif edeyim sol ayağın normal durur sağ ayağını hafif tutar ya bazen diyor ki ayağını vesaire ha? sol ay ayağına doğru yüklemesin diyor sol ayağına doğru yıkanır sağ ayağını biraz dikkatli dolar bunu hamleli yapıyor çoğunluğu iki sebep getiriyorlar bir tane hadis getiriyorlar hadis de onu geçtik o zaman bu küçük toplu bir büyük abdest düşünelim mesele düşmesi değil düşer mi tutar birisi mantık yapar bir yere lafı yapsalar mesele düşmeyi noktası yani birinci hadis getiriyorlar hadis de ikinci ne getiriyorlar illet getiriyorlar diyorlar ki biz bunu tecrübe ettik çıkması daha kolay bundan dolayı diyorlar sebep getiriyorlar o yüzden diyor ki bu tecrübe, tecrübe edilmişse ne ala ama buna sınavı için kimletler sizi dersin ki en fazla ne demek iyidir yani çıkmak için yoksa bunun dini bir şeyle alakası yok yani bunu böyle bir tahabbülü göstermek hoş değil ve izlerken fil fada ya bada vasıtara yani boş bir alanda yoksa uzaklaşmak veya düzenlik sünnet mesela fikrimize sünnete her ne kadar bir şeyin arkasına bile geçseniz yani seni kimse görmeyecek şekilde uzağa gitmesine de sünnettir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten e, sünnettir hatta İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki işte Naran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani bir kabre diyor ki İnne hümâle yuazzeben bir kabirden geçiyor diyor ki şu an azar alıyor ve ma yuazzeben için geliyor ve bu çok büyük bir şeyden dolayı azar görmüyorlar çünkü Allah ona rahim diyor azar görüyor diyor ki imma ahaduhuma bu üçünden bir tanesi fekanel yemşi şey dinlenine diyor çok da bir kadıya var tabi oldu tabi bir kadıya var söylüyor ki diğeri için fekane la yestetirun yazıyor ee, şeyden o korunmaz diyetten gibi rivayet ayrı öyle bir rivayet var yani o, e, idrak ile alakalı bir de yestetir olayı var yani örtünmez gizlenmez ulu orta yok artık yani ama mesela bugün de hala insanlar var mesela caddenin kenarında bir ağacın yanına geçiyor yanında otobüsü şey arabalar adamın önünde niye hiçbir caiz değil buna bir soru şey cevabı şey şey ama ayakta ayakta ayakta ayakta işmek e, üniversite topladığın zaman ayakta işin işlemenin caiz olmadığına dair bir şey yok orada elinde içeri işlemamasıyla alakalı tamam o yüzden caiz işlemeyeceğinden o yüzden caiz yani ha bunlar hatta e, Cabir ibn Abd, e, şey var Cabir radiyallahu anh var mesela diyor ki Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İve eradel khala intelefe hatta la yarafa diyor ki Nebi Sefan ihtiyacını gideceği zaman uzaklaşın ki ta asıl sonu görmeyecek kadar yani Ebu Davud hadis asıl sonu görmeyecek kadar ne yapılmış uzaklaşılmış Hayır bakın yani burada şimdi biz normal böyle basit işler çıkıyor İstilahlar, münakışlar niye şunu girmez O yüzden tek görüş veya iki görüş en fazla ufak çelişki ufak yeri geldiği münakışı gidiyoruz yani basit işliyoruz burada onu dikkat edin yani şey e, böyle çok şey itirafa girmiş uygun değil bir başka hatta e, e, şeyden Muhire radıyallahu anh'tan rivayet var diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraberdim diyor sonra ete etahadetehu fe emadetil mezhebi hatta tevara anni ne şey geldi ihtiyacı geldi uzaklaştı takibenden e, düzelinceye kadar hatta bir rivayet ediyor ki karaca ve mahvi e, daraka fesretara biha sunma ba'da çıktı diyor onun da bir kalkın gibi bir şey vardı diyor onunla diyor örtülmüş ona diyor ihtiyacımız geldi vesaire bu da o ihtiyacımız bundan bir tanesini sende vesaire hepsi var yani sonra yine diyor ki yapma dedi böyle hımaz şey diyen vakva idrar yapacağı yer yumuşak bir yer seçer tabi bu tuvaletler için geçerli olmaz direkt zaten böyle olur öyle bir şey yok ama hani e, normal bir e, yerdesin yumuşak bir yer seçersin yine sebep getiriyorlar neden? suçlamasın evet son e, iki mevzu daha kısaca bitiyor 2-3 dakika ولا ولا يبولن في قطب ولا شرط bir deliğe veya yara bir deliğe veya yara idrarını yapmaz İbrahim'e yapmak bunun için sebep getiriyorlar bunun için çeşitli sebep getiriyorlar şimdi bir tane şey getiriyorlar işte Allah ibn-i Müsabcet hadisini getiriyorlar Nebi Sassan diyor ki la yebulenne ahadukum fi kudrum sizden bir sinir deliyor üzerine yapmasını söylüyorlar o bir ondan sonra e, işte Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a soruyorlar bunu işte sebebini falan e, söylüyorlar diyorlar oralar e, işte şeytanların mevzuları şartına zarar verir bu hayvan ona sonra alimler diyor ki bir sürü illet söylüyorlar bunlardan bir tanesi diyorlar işte orada hayvanın şeydir ona zarar verirsin özelliklerine karan bazıları diyor hatta orası yapıcı bir hayvan yılan şey birden çıkartana saldırır bütün bu illetleri hissediyorlar vesaire o yüzden haram olduğunu söylüyorlar şey caiz olmadığını söylüyorlar haram mekruh laflar önemli bir şey. son bir mevzu arkadaşlar olur ölçem kime yoksa ve la tarikin ve la zulün nafi'in ve la tahtet şeceratın mutmira yani ne bir ne faydalı bir gölgeye bakın faydalı gölge bunu ne demek anlayacak ne de e, meyve, meyve veren bir ağzın altına ihtiyaç yerine ona da dikkat edeceğim neden? bir kere insanlara zarar verir illet bu yolata nasıl kokuyor vesaire insanlara zarar verir bundan dolayı la zarar ve la zarar zarar vermek yoktur zaten hatta Nebi Sallam bir şey var diyor İttakul laineyn ya iki lanetli şeyden sakının diyor Kalu ve men lainen ne dedi iki lanetli şey, lanet şey yetmedikim ellezi yetehalla fi tarikin nasi ev fiyadırihim ki o, o ki insanın ihtiyacını insanların yolu, yolun, yol üzerine ve gölgeliklerine yapıyor diyor işte bu iki tane lanete çalışıyor fayda veren gölgelerin de kastımız şu hani mesela diyelim ki bir koskoca bir ağaç var işte dalları 300-300 metre ee, yani hani o, o bir gölge yapmış böyle bir şey değil yani yani insanların gölgeleri yoksa gölge hani illa güneşi bir yere eşit yok yani öyle bir şart yok fayda veren gölge hani insanlar orada gölgeleniyor vesaire hani bütün ki bir insanların geçtiği bir yol var mesela e, böyle çok sıcak bir ülke ama devlet oraya bir şey yapmış bir yol insanlar bazen dinlensin diyorken mesela oralara yapılmamış evet e, son bir mevzu e, ve la yestakbiru şemsen ve kamera güneşe ve aya dönerek ihtiyaç giderilmez diyor hamdedin meşhedi Allah halen bir kıl sözü diyor birinci bir hadis getiriyorlar hadis zayıf ikincisinde bir illet getiriyorlar diyorlar ki Kur'an'a sünnete falan baktığımızda ay ve güneş Allah'ın ayetlerindendir diyor sen nasıl Allah'ın ayetlerine dönersin tabi diyor ki yıldızlar da Allah'ın ayeti o zaman dünyada döneceğimiz bir yer kalmaz abi helak olur şimdi <laughs> nereye baksa yıldız var <laughs> Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem